Siekan utrzymuje, zapiadam przez ludźmi o różne rzeczy i przeważnie wygrywa. Skoro ten jeden chyba na to zależy, proszę bardzo, stawiam 100 tysięcy, że jutro wyrośnie panu na tej poprawę. <laughs> to oczywiście utrzymuje zakazanie, że nie wyrośnie. Na drugi dzień milicjant wita w sądowej, specjalista adwokata. No, dawaj pan 100 tysięcy, prawa oczywiście nie wyrośnie. Zaraz, zaraz, panie Boże. Proszę ściągnąć spodnie, tylko najpierw tylko w dla przy otwarciu To pływał wiatr. Oględziny nie stały długo. Oczywiście, nie wyleczy. Oto państwo spotyka. Ha, ha, ha. Pana idiota, bo nie padł, że nie można wyjść z zakładu? Oczywiście, że nie można. Jest to ładne. Widzi pan tych trzech gości na dole na ulicy? Każdym się z nich założyłem o dwa miliony że mi tam Pan wiele tyle człowieka. Do pijanego fatywa podchodzą milczą. Do proszę. A ja, a ja nie mam żadnych dokumentów. Na to idziemy. No to idź. Milicjant zdaje egzamin w Proszę wymienić cała letnie. E, na przykład to. Ministrant dał egzamin, dumnie opowiada o tym stroju Ty i gdzie? Trzeba było powiedzieć, nic. Miałbyś od razu zaliczony egzamin z polskiego. czasie nocnego papieru dwóch milczących spotyka trzeciego. Ten leży z uchem przychodnika. Co robisz? Słucham sobie za 20 ciecia. Mówi chłopczyk i znowu. Milicja wrzuca się za nim pościg, zatrzymuje do starczy stopnia funkcjonariusz. Gdzie tak? Sędzicie? Jeden kwartas powiedział, że oczekuj mogę go pocałować w duszę. Nie musicie się tak spieszyć, macie jeszcze do wyciągnięcia. Ksiądz postanowił fałszować pieniądze. Po kilku dniach pracy pokazuje żonie Wiera? Nie wchodzi. Pójdę do kolegi z pracy rozwodu. Wraca po godzinie. Widzisz, udało się. Wymieniłem na dwa bankoty po kilku tysiącach. Pewnie szczerzem intelektualnie pracy. Nie, to prosto, wysłać do nich oddziały przy okazji nie raz się podwieszę. Wybiłem milicjant rowerem i bloknął mnie czekolę boczkę. Mija do drugi na rowerze i zwraca uwagę. To, właśnie ci czekolę boczka! To! Młodzi się kalabata. Nikt nie słyszy, bo młodzi się kalabata. Kaprawy? proszę wytłumaczyć kolegom, co to znaczy ojczyzna. Ojczyzna na teleworsiku to tak jakby moja matka. Bardzo pięknie. Teraz wy, kolegowie, powiedzcie, co to ojczyzna? Ojczyzna. Wolniczący zjadowcy natknęli się na ślady nieprzyjaciela. Sercy stopniem szepcze. I, i, stratem, zobacz, dokąd poszli. A ty co go zrobił? Ja Idę zobaczyć konstytucję. Podczas wizytacji generał pyta szeregowego milicjanta. Czy jesteście szczęśliwi, że służycie w Libii? Tak wierzę, leciele generale! A co robiliście wcześniej? Byłem zawsze szczęśliwszy. Kowalski przyjmuje się do pracy w milicji. Dziale kadry otrzymuje do wypełnienia stacjonariusz osobowych. Oprócz imienia nazwiska, daty i miejsca urodzenia widnieje rubryka stosunek do służby wojskowej. Nasz bohater pisuje. Stosunek odbyło. Panie Władze, czy ta ulica jest bezpieczna? Jakby nie była bezpieczna, to bym tu nie stał. Dwóch milicjantów ogląda w telewizji mecz piłki Jeden wychodzi na chwilę z pokoju i słyszy wszystko robi i zaraz znowu drugi To chcieli! Jeszcze jakiś rudy, a drugiego W Po nocy przed hotelem dwóch milicjantów zatrzymuje młodą kobietę. Przeglądając okazany przez nią dowód, jeden z nich pyta Imię? Dorota. Nazwisko? Melik. No Zawód? Mm, jak wam powiedzieć? Co pan robi? Co robię? Wielki od latarni, do latarni. Do latarni zadać, elektrowodca. Thank you. Przepraszam, chciałbym zapytać, skąd pan ma ten mundur milicyjny? To prawda, do wody, chciała zrobić niespodziankę. Przyszedłem wcześniej z pracy, a mundur już leżał na krześle przykładzie. Milicjant do zatrzymanego kierowcy. Dłużaj pan! Bardzo wstępnie pan władzy, a gdzie boli? Milicjant idzie przez most i nagle Takim jedowisku w przypadkowi przechodnie zorganizowali pomoc i wyciągnąć z wody niedoszłego samobójca. Zbiło ich, że milicjant, gdy pomoc, trzymał w ręce kartkę. Okazało się, że było to skierowane na staty dzieci. I to milicjant do milicjanta jest. Prawda? piszę do Ciebie powoli, bo nie wiem, czy biegle czytać. Ty, a dlaczego militanci mają na szczytę guziki na rękawach? Żeby nie wycierali z bielotu. A dlaczego te guziki sobie jeszcze? Bo i tak wycierają. Na stole stoi talerz z przedmiotem składowym, a przy stole siedzą mądry milicjant, głupi milicjant i krasnur. W pewnym momencie właśnie stopie. A kiedy ponownie zapala się, okazuje się, że kotleta nie Kto to zrobił? Oczywiście, że głupi milicjant, bo wody z milicjantów i krasnali nie ma. Nie, nie, dlaczego Pianki nigdy rano nie jedzą pomarańczów i cytrynów? No oczywiście, bo to są owoce południowe. Kosmos wysłano Majka i milicjanta. Pierwszą kopertę z badaniami otworzyła Majka. Nacisnąć przycisk, włączyć akumulatory, przeprowadzić badania i tak dalej, i tak dalej. Następne badanie dla siebie odstawić. Nakarmić walkę i położyć przespanie. Słyszałeś, że Wisła utopiła się dwóch milicjantów? Pewnie, że słyszałem. Okazało się, że zapalali motorówkę na pysk. Ty, co robi milicjant, gdy dostanie narty To oczywiście, że się zapochuje do jeziora. Przychodzi milicjant do sklepu i prosi o dwie przepalone żarówki. Mamy чтобы доброе оказалось сияние с одним положителем в другом ресницантом, несколько конфликтов им знайдуя на заплатить которого на полку и воронцами. За приготовление только что-то памятник говорит. Так чтобы я до чего ближе добавить. Ротовый, что во время вас посадок? Obywatele, co mam robić w parku? Co to za łaskę? Czego Ja kontempluję. Jak się rodzę, pusto zaraz będę się oczepiał. Dwóch milicjantów z podstawnikiem Chopina kłócą się za zdjęcie. E, to jest Mickiewicz. Ale jakiś cudzuki po słowacki. Na to wtrąca się do rozmowy oficer. Wygłupiał się je obie. теперь сам интервью. Так, было трудно забрать. Но я тебе выйду. Зара-зара. А вот ты Komunikanci uśmiechają się w czasie burzy, bo jak widzę światła, to myślę, że ich będą fotografować. Milicja kupił sobie zegarek elektroniczny i pochwalił tym koledze, z którym pełnił służbę. W tym momencie przechodził zapytał o godzinę. Milicjant spojrzał dyskretnie na zegarek, podał rękę i odpowiedział Nie mam zegarka. Nie, no to kiedy wstanął, to nie zegarek. A co ja odwiedził, ile to jest 12 dzielone na 44. Patron milicyjny spotyka płaczącego w parku milicjant. Czemu płaczecie, towarzyszu? Jest patrolowy i uciekł. Nie martwcie się, odnajdzie drogę do komisariatu, to mądry pies. O tak! Ale ja nie znajdę! Przychodzi milicja do księgarni i pyta, czy baba mi coś strzelić Mam. Stary człowiek może. To ja poproszę może. Minister wysyła pułkownika MO w celu wysłuchania kawału polityki i występowania. Ile z nich spolewa na to. Po miesiącu pułkownik znajduje się przed ministrem i mówi, Wysłuchałem setki kawałów, zakładam, że wszystkie są polityczne, z czego 10% polega absolutnie na pracy. Absolutnie nie da się zrozumieć. Pejzaże, czy to jest ojciec czy jest słowo? Nie wiem, obywatelu, i ja jestem deputowcem. E, to ile są te akordeony? Tam i 140 tysięcy, panie Wojtku. Czemu pan tak mi będzie mówił, panie Wojtku, jak ja przyszedłem po tym domu? Bo to są kaloryfery. Milicjant goni rabusa pod wieżowca. Nagle rabus znika, a milicjantowi ukazuje się Anioł i proponuje mu, że nauczy go fruwać. Milicjant zgadza się. Tak, tak. Wystarczy się znaczy skoczyć na widzenie i poruszyć proszę rękami, potem wrócić z powrotem na dwójkę. Tak, filozofia skrybana. Kobietej, lekarek jest to tutaj tyle. Po tej demonstracji milcząc wyskoczył, poruszył rękami, ale na dźwięk je wrócił. Trafił natomiast do nieba. Bramę otworzył mu święty Piotr, który z dziwnym wydał. Ten się wyjął, milcząc. Przedstawiciel władzy odpowiadał, jak tego pewien anioł zapełnił Saury. Tyle spełniałbyś tego anioła. Potem zrobił zbiór ze wszystkich aniołów i prosił milicjanta o wskazanie z na walkę. Po pewnej chwili milicjant wskazuje na czwartego anioła w drugim rzędzie. Święty Piotr nie wytrzymał i krzyknął. Kiedy już za wiele się go opowiemy, co to jest 12 milicjant w tym tygodniu. I jaka jest jednostka inteligencji? Jednostka inteligencji jest jeden świat, przeciętny człowiek ma pięć kilo światów, a my milicjanci mamy jeden milicjant. Ty, a dlaczego obozy milicjantów jeżdżą tak szybko? Dlatego, żeby milicjanci nie zapomnieli po i za Milicjan wraca z pracy do domu, całą twarzą pomalowaną na kolorowo. Przyjaźń wita do domu. Nie! Rozpędzaliśmy demonstrację chuliganów, jak w jednemu księżnałem z to mu wszystkie kropki wyleciały. Dlaczego jedni Indianci noszą czarne palce, a drugi białe? Bo te białe są dla niewidomych. Obywatelu, tutaj się szuka? Co się tam pyta? Lepiej. Milicjant skarży się znajomym, że ludzie opowiadają głupie kawały o milicjantach, przedstawiając mi milicję, która w żadnej sytuacji nie potrafi zachować. A ja wam powiem, że jest zupełnie inaczej. W czasie pogrzebu naszego kolegi, zabrała zagrała a to tylko ja jeden poprosiłem go do tańca. A dlaczego milicjanci trzymają gazety w lodówce? bo żeby mieć zawsze świeże wiadomości. W czasie egzaminów na prawo jazdy komisja prosi milicjanta o zmienienie przez pojazdów mechanicznych. Eee, to jest tak, samochód, motocykl i masala. Eee, to pierwsze to dobrze, ale ten trzeci nie wiem. No przecież słyszałem w telewizji piosenkę śpiewali, jedzie kogo i masala Piotrek przygląda się dość długo stojącemu na ulicy Milicjantowi. Co chłopcze? Ta klasy, tak wieczowy zwiedz taki wybór co? To pewnie chciałbyś wiesz takie raportóweczkę od nas, co? No to pewnie byś chciał taką błędkę, co? A może podobać ci się moja szybka koszelka? Nie wiem, chcesz zostać kiedyś w milicjatkę. Nie, ja proszę cię, ja chcę A dlaczego dzieci nie chcą się uczyć? Bo też tak chcą zostać milicjantami.